ปฏิบัติอานาปานสติจนกระทั่งเกิดฌานสมาธิได้หรือไม่เป็นไปไม่ได้ so that's why the first step is anumana jnana anumana jnana means following the teachings of the Buddha practicing following the teachings of the Buddha it is not the direct knowledge และดังนั้นบันไดขั้นแรกก็คืออนุมานญาณนะคือการปฏิบัติตามคำพุทธโอวาทที่ได้ทรงแสดงไว้ If there is lacking of that anumana jnana there will be no direct knowledge pachaka jnana และดังนั้นหากไม่มีอนุญาณะอนุมานะญาณก็จะไม่มี ปัญจกะญาณปัจจกญาณ because of this reason ประจักษ์ญาณอ๋อประจักษ์ญาณโอเค oh, ah, the way leading to nibbana appear just because of the omniscient Buddha because of this reason what I want to say all of you what I want to remind all of you the way leading to nibbana appear just because of the appearing of the omniscient Buddha ค่ะและทางพระพระพระอาจารย์บอกว่าต้องการกล่าวย้ำกับพวกเราทั้งหลายในที่นี้ว่าหนทางที่จะไปสู่พระนิพพานได้ ก็คือด้วยวิธีที่พระผู้มีพระภาคนะคะหรือว่าพระสัพพัญญุตยานนี้ของพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วบอกกล่าวแก่เราเอาไว้ Even when the Pacheka Buddha appeared in the world, he could not teach the way leading to Nibbana, even though he is a self-enlightened one. และถึงแม้พระปัจเจกพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เช่นเดียวกันแต่ท่านก็ไม่สามารถที่จะสอนหรือบอกกล่าวหนทางไปสู่พระนิพพานได้ What is the difference? Because Pacheka Buddha has no ability to declare what he had penetrated into words และสิ่งที่แตกต่างกันก็คือพระปัจเจกพุทธเจ้านั้น ไม่มีความสามารถในการที่จะบอกกล่าวพระธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้ได้ Only the Samma s a m b u d a Buddha has such ability มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่มีความสามารถ If we don't listen the Buddha if we don't follow practice the words according to the words of the Buddha, if we just do according to what we understand, is it the way leading to nibbana? หากเราไม่ฟังหรือทำตามคำสั่งสอนที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสสอนไว้ เราจะสามารถไปสู่หนทางแห่งพระนิพพานได้หรือไม่ ไม่ได้หรอก เพราะฉะนั้นเราต้องเจริญอนุมานญาณอนุมานญาณ with faith on the Buddha and his Dharma we need to follow practice and then you will directly know finally if you have barami และด้วยความศรัทธาในพระพุทธและพระธรรม เราก็พึงปฏิบัติตามคำสอนที่พระผู้มีพระภาคได้ตัดไว้ That's why if there is lacking of the anumana jnana, there will be no pachi pachaka jnana. และหากปราศจากอนุมานญาณก็จะปัจจักญาณก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ Yes that's why Buddha said for those who want to be vipassana yanika they need to practice four elements meditation this is to practice vipassana directly และพระผู้มีพระภาคได้ตัดไว้ว่าบุคคลที่จะปฏิบัติเป็นวิปัสนาญาณิกพึงเจริญจตุธาตุววัฏฐานดูวิ d e n i ิกรรมฐานรูปกรรมฐานินจะอรูปกรรมฐานินจะ Buddha taught only two meditation object when Buddha taught vipassana และในการตรัสสอนวิปัสนา พระผู้มีพระภาคตัดไว้สองอย่าง คือรูปกรรมฐานและนามกรรมฐาน It is from Majjhima Nikaya commentary ค่ะนี่มาจากอัตถกถามัชฌิมานิกายตัทธบกวะรูปกรรม k a t i n t o s a n k h e p a m a n a s i k a r a v a s i n a v a v i t a n a wa Jatu Dhatu Vavothanan Kathesi. When the Buddha taught Rupa meditation, Buddha taught detailed or brief method by instructing four elements meditation. เมื่อพระบรมศาสดาตรัสสอนรูปกรรมฐาน พระบรมศาสดาได้ตรัสสอนในสองวิธีคือ โดยสังเขปและโดยพิสดารโดยสอนจตุธาตุ so for the second training the training of the concentration Buddha taught 40 types of samatha meditation but for that the third training Buddha taught only two meditation object rupa meditation and nama meditation ในการเจริญสมาธิสิกขาพระบรมศาสดาได้ตรัสสอนอารมณ์กรรมฐาน 40 อย่าง แต่ในการเจริญปัญญาสิกขาหรือวิปัสนาพระบรมศาสดาตรัสสอน อารมณ์เพียงสองอารมณ์ก็คือรูปกรรมฐานและนามกรรมฐานค่ะ so when the Buddha taught rupa meditation Buddha taught four elements in brief or detailed method ในเวลาที่พระบรมศาสดาตรัสสอนรูปกรรมฐาน พระบรมศาสดาได้ตรัสสอนสองวิธีก็คือโดยสังเขปและโดยพิสดารค่ะ For the vipassana yanika he has no jhana concentration that's why he or she could not start nama meditation he must start four elements meditation สำหรับท่านที่เป็นวิปัสนาญาณิก เนื่องจากท่านไม่ไม่ไม่มีฌานสมาบัติ ดังนั้นท่านจึงไม่อาจจะเริ่มการปฏิบัติวิปัสนาโดยนะโดยการกำหนดรู้นามปรมัตแต่ท่านจะต้องเริ่มจากรูปกรรมฐานเท่านั้นค่ะ We should reflect our own practice. We all have done vipassana meditation without developing, without practicing four elements meditation. ดังนั้นพวกท่านที่ได้เจริญวิปัสสนามาแล้ว ขอให้พวกท่านได้ใกล้ครวนว่า ในการที่ท่านในวิการเจริญวิปัสสนาของท่านท่านยังไม่เคยได้เจริญรูปกรรมฐานหรือจตุธาตุบวัฏฐานะเลยค่ะ Because of this reason if we want to be vipassana yanika we must follow practice according to the Buddha's teaching by focusing for element by practicing for elements meditation ดังนั้นในถ้าเราจะเป็นวิปัสสนาญาณิกเราเราจำเป็นที่จะต้องทำตามที่พระบรมศาสดาได้ตรัสสอนก็คือเราต้องเจริญจตุธาตุบวฐานะค่ะไม่ว่าจะโดยสังเขปหรือว่าโดยพิสดาร Do you have Do you believe in the Buddha? Yes. ท่านท่านเชื่อพระบรมศาสดาไหมคะ Are you going to listen the Buddha? แล้วท่านจะปฏิบัติตามที่พระบรมศาสดาตรัสสอนหรือเปล่าคะ You don't need to listen v e n e r a b l e Rivada but you need to listen the Buddha พวกท่านทั้งหลายไม่จำเป็นที่จะต้อง ฟังพระอาจารย์เรวตะ แต่ว่าพวกท่านจำเป็นที่จะต้องฟังพระบรมศาสดาเจ้าค่ะ so that's why if we want to be samatha yanika we need to develop jhana concentration before proceeding vipassana สำหรับท่านที่ต้องการจะเป็นสมถะญาณิก ท่านจำเป็นที่จะต้องเจริญ ฌานสมาบัติ เสร็จแล้วท่านจึงจะไปเจริญวิปัสสนาได้ค่ะ so for the samatha yanika if he is going to practice vipassana he also can start four elements meditation as as the beginning of the vipassana meditation และสำหรับสำหรับสมถะญาณิกบางท่านที่ต้องการจะเริ่มวิปัสสนา โดยรูปกรรมฐานก็สามารถที่จะทำได้ค่ะ but he attained or she attained jhana concentration that if he or she wants to start nama meditation also possible แต่เนื่องจากสมถยานิกได้บรรลุฌานสมาบัติแล้ว ถ้าเผื่อว่าเขาต้องการที่จะเริ่มเจริญวิปัสสนาจากจากทางนามกรรมฐานก็เป็นสิ่งที่ทำได้ค่ะ Suppose Samatha Yanika and Vipassana Yanika, if they start four elements meditation when they are going to practice Vipassana, both become the same. สมมติว่า ท่านที่เป็นสมถายานิก และวิปัสสนาญาณิกปรารถนาที่จะเริ่มเจริญวิปัสสนากรรมฐาน โดยการเริ่มจากจตุธาตุววัฏฐานะ ทั้งสองท่านก็คือ เหมือนกันค่ะไม่มีความแตกต่าง only the only the difference is without jhana concentration and with jhana concentration ความแตกต่างมีแต่เพียงประการเดียวก็คือ ท่านที่มีเป็นสมถะญาณิกมีฌานอยู่ก่อน แต่ว่าท่านที่เป็นวิปัสสนาไม่มีฌานสมาบัติค่ะ Which one do you like when we when we make a journey when you go, when you make a journey, long journey, do you want to go with business class or economic class? พระอาจารย์เรือตาท่านถามว่าเมื่อเวลาที่ท่านจะต้องเดินทางไกลอย่างเช่นโดย โดยเครื่องบินท่านจะไปแบบชั้นประหยัดหรือว่าชั้นธุรกิจค่ะ ถ้าเป็นไปได้ก็ business class because it is better in the same way if you practice developing if you practice vipassana after developing jhana concentration your path will be more smoother เพราะว่าถ้าถ้าเราเผื่อว่าเราเลือกได้เราก็ย่อมเลือกที่จะไปทางที่สบายกว่าคือชั้นธุรกิจใช่ไหมคะ อย่างเช่นสมถะญาณิกเขามีชันสมาบัติเป็นบาดฐานเนี่ยก็จะสามารถไปได้ราบราบเรียบมากกว่าค่ะ Those who have jhana concentration, if they are going to start vipassana, practicing four elements meditation, they can do very easily. without difficulty สำหรับท่านที่เป็นสมถยานิกซึ่งมีฌานสมาบัติเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว เมื่อเปลี่ยนเป็นวิปัสนาสามารถที่จะดูได้สามารถที่จะปฏิบัติได้โดย โดยไม่มีปัญหาค่ะโดยไม่ไม่มีความยากลำบาก but for those who straightly practice vipassana by practicing four elements they need to make make much effort แต่สำหรับท่านที่เป็นวิปัสสนาญาณิก เมื่อมาปฏิบัติรูปกรรมฐานหรือจตุธาตุบวัฏฐานะจำเป็นที่จะต้องใช้ความเพียรมากค่ะเพราะว่ายากมากบอกไม่ได้ว่ายากมาก ไม่ควรบอกอย่างนี้ทำไมคนที่มีบารมี คนที่เคย ปฏิบัติจตุดาตุทัดสีมาทัดสีมาในอดีต เขาสามารถทำได้อย่างงเหมือนกัน เข้าใจเข้าใจแล้ว คนที่ไม่เคยทำมาทัดสีในอดีต ถ้าเขาทำถ้าเขากำหนดลักษณะทัดสีในปัจจุบันนี้ เขาก็มีความลำบากเหมือนกันแต่ว่าถ้าเขาสามารถกำหนดลักษณะแต่ละธาตุได้ก็สามารถสำเร็จได้เหมือนกัน Because of this reason, please develop anupmana y a n a and after that you will attain pachaka y a n a direct knowledge. ด้วยเหตุผล ดังที่กล่าวมาแล้วนี้ ขอทุกท่านได้โปรดเจริญอนุมาณญาณนะเพื่อที่ท่านจะได้สามารถที่จะได้ได้บรรลุประจักษ์ประจักษ์สยานะก็คือการได้การได้รู้แจ้งโดยประจักษ์ค่ะ so today I will introduce all of you how to practice Anapana meditation ต่อไปนี้พระอาจารย์จะนำท่านว่าท่านจะปฏิบัติอานาปานาสติได้อย่างไรคะขอให้ท่านโปรดจังตั้งใจฟัง วันนี้อาตมาไม่อยากอธิบายนามกรรมฐานะและรูปกรรมฐานะเรายังมีโอกาส ที่จะเพื่อจะอธิบาย ถ้าถ้าอาตมาต้องอธิบายวันนี้ก็ต้องใช้เวลามากพราะวันนี้อาตมาจะอธิบาย จะปฏิบัติอนาบานาสติอย่างไร โดยตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า So when the Buddha taught Anapana meditation, first Buddha instructed the place to sit. เมื่อพระบรมศาสดาตรัสสอน อนาปานสติ ประการแรกพระบรมศาสดาได้สอนเกี่ยวกับสถานที่ที่จะนั่งค่ะ so we need to choose quiet place. Hmm? Quiet place, or it may be under the tree, or it may be in a solitary place. After that we need to Choose a posture, a suitable posture. หลังจากนั้นเราจำเป็นที่จะต้องเลือกอิริยาบถค่ะ So according to our teaching experience, to be able to develop concentration, if we choose simple way of sitting posture, it is better. Sitting ในที่พระอาตยาเราได้สอนให้นั่งแบบเรียบง่ายค่ะ ด้วยการประสบการณ์ของอาตมาอาตมาอยากให้อยากให้คำแนะนำแก่แตละผู้ปฏิบัติเพื่อจะช่วยจะจะเลือกบังลังที่สบายที่สุด According to my teaching experience, many foreigners they like to sit full lotus or half lotus. ตามประสบการณ์ที่พระพระอาจารย์เรวตาได้ได้เคยสอนมามีชาวต่างชาติหลายท่านได้ชอบนั่งแบบขัดสมาธิแบบขัดเพชรหรือว่าหรือว่าแบบ แบบสมาธิราบ so I suggest all of them to change their sitting posture just to sit keeping one is back one is front ซึ่งพระอาจารย์เรวตาได้แนะนำให้เขาเปลี่ยนเปลี่ยนขานะคะ โดยที่นั่งแบบเรียงเท้าแบบพม่าขาไม่ทับกัน I think Thai people also do in the same way. ท่านพระอาจารย์เรวตาคิดว่าคนไทยก็คงจะนั่งแบบแบบเรียงขา Yes in the beginning those who are not familiar maybe they have some difficulty but in the long run it is better ในช่วงแรก ผู้ปฏิบัติบางท่านอาจจะยังไม่คุ้นเคยที่จะนั่งแบบเรียงขา ก็อาจจะมีความยากลำบากเล็กน้อย แต่ว่าในระยะยาวแล้ว การนั่งแบบเรียงขานี่จะช่วยให้สบายมากกว่าค่ะ so when we are going to sit we should not sit on the floor we should sit on the soft cushion ในการนั่งท่านไม่ควรจะนั่งบนพื้นที่แข็ง ท่านควรจะนั่งบนเบาะ ที่นิ่มเล็กน้อยค่ะ Another thing is under the buttock if you can put something soft maybe two or three finger high it will be good และควรจะมีหมอนรองที่ก้นประมาณสองถึงสามนิ้วมืออะค่ะ So according to our experience the cushion that we put under our buttock, if it is a little bit s l o p e it will be better. ตามที่ท่านได้มีประสบการณ์การสอนมา ถ้าเผื่อว่าหมอนที่ลองลองนั่งที่ก้นนี่จะลาดลาดเล็กน้อยเนี่ยก็จะช่วยให้นั่งสบายขึ้นค่ะ And then keep the body straight and head straight. แล้วก็นั่งให้หลังตรง So for about the hand, we can keep our hand on our lap. แล้วก็วางมือไว้ซ้อนไว้บนตัก Relax the body and mind. แล้วก็ผ่อนคลายร่างกายและใจ If there if you notice tension in any part of the body, relax. แล้วก็ถ้ารู้สึกว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายเคร่งตึงก็พยายามผ่อนคลายลง When we notice our mind and body is peace and calm, at that time we should start focus on the in-breath and out-breath. และเมื่ออเราสังเกตได้ว่าร่างกายและใจของเราเริ่มผ่อนคลายและสงบลง ก็พึงมาสนใจที่ลมหายใจเข้าออก so according to Visuddhimagga Visuddhimagga says p o t a poto kasi pana sati ตปิตวาบา a ินตัสสีวะภา a น a n a sampichati." Only those who fix their mind from where the bread is touching, they can attain, absorb, they can attain or they can be successful in the mindfulness of breathing meditation. คำพีวิสุทธิมักกล่าวไว้ว่าบุคคลที่เจริญอานาปานสติและสามารถกำหนดรู้จุดที่ลมหายใจสัมผัส จากจุดที่จากจุดที่กระทบจากจุดที่ลมหายใจกระทบอยู่ได้ เท่านั้นที่จะสามารถสำเร็จได้ที่จะสามารถสำเร็จผลในการปฏิบัติได้ใช่ใช่ so it is a discipline how to practice mindfulness of breathing meditation ดังนั้นก็วิธีการ เป็นกฎใช่ไหมฮะเป็นกฎข้อข้อกำหนดที่ของการปฏิบัติ so when we are when we breathe in it touches somewhere when we breathe out it touches somewhere so we need to focus on the breath from where it is touching เมื่อเราหายใจเข้าก็จะมีจุดที่กระทบสัมผัส และเมื่อหายใจออกก็จะมีจุดที่กระทบสัมผัสเช่นเดียวกัน ก็ให้รับรู้ตรงจุดที่กระทบนั้น We must emphasize focusing on the breath not on the touch แล้วก็ควรจะสนใจตรงที่ลมหายใจไม่ใช่ที่สัมผัส The place is to know the breath not to focus on the place just to focus on the breath there อ๋อ จุดที่เรารู้จุดสัมผัสนั้นทำให้เรารู้ว่าลมหายใจเข้าหรือออก แต่ว่าไม่ใช่ใส่ใจตรงที่จุดสัมผัส If we pay attention, if we emphasize focusing on the touch, it will change into four elements meditation. อ๋อหากเราสนใส่ใจตรงที่จุดกระทบสัมผัส จะกลายเป็นการปฏิบัติจตุธาตุววัฏฐาน Because if we pay attention to the touch, Gradually, it makes the characteristics of four elements become obvious. อ๋อหากเรากำหนดรู้ตรงที่จุดสัมผัสนั้นจะทำให้ธาตุนั้นเด่นชัดขึ้นมา I believe there may be those who have encountered this when they practice anapana meditation. They feel hardness, tension, discomfort feeling around here. It is just because of focusing on the touch พระอาจารย์เข้าใจว่าก็อาจจะมีหลายท่านที่กำหนดตรงที่จุดสัมผัสนั้น แล้วก็จะรู้สึกว่ามีการอ่อนแข็งร้อน เย็นร้อนอ่อนแข็งตรงจุดที่สัมผัส บางทีเราก็มีความรู้สึกในหน้าหน้าผัดบางครั้งก็ มีที่นี่ tension บางครั้งก็ ท่านอาจารย์บอกว่าหน้าผากก็จะตึงขึ้นมา Because of putting much effort when we practice mindfulness of breathing, we will not know the breath, we will, no, we will no more the touch. It will cause a problem. ถ้าหากในการในการกำหนดรู้ตามลมรู้นั้นหากไปใช้สมาธิวิริยะมากตรงที่จุดสัมผัสก็จะทำให้เกิดปัญหาได้ Whatever difficulty you encounter Whatever discomfort feeling you encounter along the way you practice Anapana meditation, the main cause is because of putting much effort. ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติก็คือมีความพยายามมากเกินไป Do know that ความยากลำบากหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นใดๆมักจะเกิดขึ้นจากการใช้วิริยะมากเกินไปค่ะ ถ้าถ้ายยมยยมยยมจำได้ก็บอกไปเลยบอกไปอาจารย์ถ้าผิดบอกด้วยนะคะ คือการฝึกอานาปนสติเนี่ยดูการกระทบตรงจุดกระทบนะคะ เพียงแต่ที่เมื่อกี้ท่านเดวตาพูดคือบางคนเนี่ยไปเกรงไปตั้งใจมากเกินไป มันก็เลยกลายเป็นว่าทำให้เหมือนกับไปดูทางด้านเรื่องของของธาตุนะคะคือด้วยความเกรงมากไป ถ้าผ่อนคลายแล้วเนี่ย จริง ๆแล้วเขาเริ่มต้นเลยต้องจุดกระทบเลยค่ะคือดูทางทิศทางที่ลมเข้าออกนั่นเองค่ะจะเป็นอย่างนั้นนะนะคะอาจารย์สุพงษ์ช่วยพูดให้กระจ่างด้วยดีกว่าก็กราบนักการพระคุณเจ้านะครับ แล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็ขอโอกาสครับ เท่าที่ทราบนะครับ ผิดถูกประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ การกำหนดลมหายใจนะครับ มันก็จะมีขั้น ขณนาในแล้วก็พุสนาในนะครับ พุสนาคือฐานที่ลมกระทบนั่นเองนะครับฐานที่ลมกระทบนั้นท่านก็บอกว่ามีอยู่ 2 จุด ใช่ไหมครับ ก็คือเหนือริมฝีปากด้านบนนะครับแล้วก็โพรงจมูกด้านในบริเวณปลายจมูกนะครับก็คืองจุดนี้เกี่ยวกับว่าถ้าผู้ใดมีจมูกยาวนะครับลมก็จะกระทบที่เหนือริมฝีปากด้านบนผู้ที่มีจมูกสั้น ก็จะกระทบที่โพรงจมูกด้านในบริเวณปลายนะครับ ก็ให้ใส่ใจณนะจุดกระทบของลมนะครับ เพราะว่าลมจะกระทบสองจุดนี้ เพราะฉะนั้นเมื่อใส่ใจที่จุดกระทบของลมนะครับ เมื่อลมกระทบก็ให้จับลมนะครับที่เข้าเข้าออกออกไปไปมามานั่นแหละครับณนะจุดที่ลมกระทบ So, as what I want to remind all of you, meditation practice is not for dukkha, but for sukha. พระอาจารย์ได้เตือนเตือนให้ให้พวกเราได้ทราบว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ใช่เพื่อความทุกข์แต่ว่าเพื่อความสุขค่ะ eh, If you encounter any ทุกข์ any dukkha you are doing wrong เมื่อใดก็ตามที่ท่านได้พบกับความทุกข์นั่นก็คือว่าท่านปฏิบัติผิดค่ะ The main cause is because of putting much effort และสาเหตุหลักที่สำคัญในการที่ทำให้ท่านมีความทุกข์ในขณะปฏิบัติธรรมก็เพราะว่าท่านใช้วิริยะมากเกินไปค่ะ